mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mwese mwananya gukurikirana radiyo isanganiro bivana naho mudukurikirana muhingo y'isi muherereye kaze mu kiganiro karadiridimba cyo kuri uyu w'imana n'igenekezo rya mirongo ibiri na gatandatu ruheshi umwaka turi mwembi bibiri na cumi na gatandatu Burundi bumaze guca mu bihe by'umutekano muke byinshi bitandukanye ahanini hakaba n'ubwicanyi nk'uko ndari nabivuze eh, butandukanye muri ibyo bihe byose ugwaruka abenshi bavuga ko ari zo nguvu z'igihugu abandi nabo bakavuga ko ari bwo Burundi bw'ejo abandi nabo bakazoza bakavuga ko ari kazoza k'ejo byaragaragaye ko ahanini ubwo rwaruka rushigwa imbere mu migambwe ho itandukanye bavuga ko umugambwe udafise urwaruka uba udafise kazoza aho usanga abafise urwo rwaruka henshi rwitirwa amazina atandukanye yerekana ubukomezi ubutegere ubugamburutsi bw'urwo rwaruka eka n'ibindi ariko iyo bishyitse ah, hamwe abarukoresha mu bihe bitandukanye bagashika bashaka ugwaruka rusa n'urudasubira kwibukwa ntiruhave runaronka n'ikibanza kumbure bashobora kuba bari barabemereye aha umuntu akibaza ko inyuma y'ibyo bihe byose ugwaruka ruheze rukagira icyo rubajijwe canke rushobora guterera ni mu gihe kandi twiyumvira ko ugwaruka muri icyo gihe rwoba rukoreshwa mu gusambura canke rugakoreshwa mu byo kubaka ko hari ihuriro ry'urwaruka ahanini mbega iryo huriro ry'iryo riba rifise uruhare uruhe ko biboneka ko urwaruka rubandanya ruja mu gashomeri kadasanzwe kugira rero dutahure byinshi gusumba muri studio mu kiganiro karadiridimba cy'uno munsi twashimye kuba turi kumwe n'umwe asanzwe akurikiranira hagufi ibibazo bijyanye n'urwaruka reka tumusabe yidondora eh, murakoze cyane je nitwa nzosaba Eraste nkaba usanzwe arije ndongoye inama nkuru y'urwaruka ku rwego rw'igihugu ariyo twita conseil national de la jeunesse du burundi eh, nkaba gushyika iki gihe urwo rwego eh, ndarurongoranye n'abandi dusanzwe turi kumwe muri komite Ego murakoze nk'uko mubyumvise turi kumwe n'umwe mu batwara urwego rw'urwaruka mu Burundi ehaste tukabibutsa ko kino kiganiro cahariwe mwebwe mwese mutwumviriza muri mu makungu muciye kuri West 3 akaburungu isanganira akaburungu org ukagira icyo muterereye ku nimero duhaba tubabwira mu mwanya canke musanzwe umenyera ikiganiro rero cuno munsi mwacumvise ko kiremeshejwe na Placide niyo mungere muhinga bw'ivyuma mukaba ko tugiye kuganira hanini ku bijyanye n'urwaruka aho umutumire muri studio turi kumwe ari metre nzosaba Eraste asanzwe arongoye inama nkuru y'urwaruka mu Burundi Eraste iyo bavuze urwaruka rimwe na rimwe urwaruka rukoreshwa muri byinshi ugwaruka muri kino gihe aho aheruka kuboneka ibizana bavuga n'iby'umutekano muke ugwaruka rwifashe gute eh, ku bisanzwe turavye ubu tugeze eh, ubwa mbere icyo nubanza kubabwira nuko uko ntubamenyesha urwaruka ugwaruka ari mhm. umuntu wese afise imyaka itarenga mirongo itatu n'itanu mhm. abo bantu turavye mu burundi nibo benshi mm-hmm. mu gihugu barenga ibice mirongo irindwi ku ijana mm-hmm. rero iyo muravuga muti ugwaruka rukoreshwa mu bintu byinshi eh, mu bihe biheruka mhm. nibintu byabereye ku mugaragaro n’ibintu ibintu byabaye twebwe twese abarundi tubona mhm. ugwaruka rwarakoreshejwe eh, hanyuma ugwaruka rwaragiye mu bihe muri ibihe bihe nigo eh, nibwo ishimikiro ya byose muga turi ko turabiraba niko kandi ibyo byabaye eh, niko kwabaye ni ingaruka mbi yagarutse mhm. kuri kwa rwaruka nyine hmm. eh, kubera iki kubera eh, mubiravuye ukuntu rwifashe muri iki gihe mhm. hari ubushomeri bwinshi ugwaruka rurakenye mhm. urwaruka abantu benshi bishimikije ubwo bukene bw'urwaruka urwaruka rwaragiye mu bintu eh, atari byiza mhm. aribyo byatumye haba ibyabaye eh, mu bihe biheze mbega umuntu ariko arumviriza uko muri kumwe muratubwira urwaruka hajya bajya muvuga ko rwakoreshejwe bijya twarabonye baboneka mu myerekano nk'uko nabivuze bakaboneka n'ahanshi bagashamirana bisigura ko abo bantu bakoresha ni bande bafise ingufu zingana gute bo biragora kwerekana ingufu mhm. kuko eh, twerekanye yuko abantu bafise ingufu nyinshi mhm. eh, ni mu gihe icyo abantu baba bakoresheje mhm. eh, baba bagishyitseko nk'ubu unyamvuga nti mvuze nti mfise ingufu ngira ni ngira ntangure iki n'iki n'iki nkashobora kugishikako ni uko za ngufu ziba ziyerekanye rero iyo bashobora kugishikako mhm. natwe kwerekana duti abantu bafite ingufu nyinshi mm. ari nacyo gituma nubwo gwaruka iyo bavuze ariho ikintu nkunda kubwira abantu mhm. bamwe bamwe si ugwaruka rwose hariho bamwe mu gwaruka bakoreshejwe mhm. rero bamaze gukoreshwa baraja mu ibi na biriya ariko iciza c'ubunya iciza mbona mu gwaruka nuko mbona ugwaruka rumaze gutahura Mm-hmm. rumaze kubona ko rwakoreshejwe mm-hmm. rumaze ruriko sinavuga ati rwarahejeje ariko mm-hmm. uriko ruramenya gutandukanya icyatsi n'uruhu mufatiye ngaho murashobora kubona ko uburundi bushobora kugira umwizero rufatiye kugwaruka rufise eh, ari nk’aje jewe ndongo gwaruka eh, maze guca eh, mvugana n'ugwaruka kenshi Eh, njya mu maseminere menshi y'urwaruka nkaraba ibyumviro bashikiriza bose barerekana bati bwa bundi twari twarahenzwe rero iyo urwaruka rwo nyine rumaze kwerekana ruti twari twarahenzwe ni uko ni uko ni umwizero mwiza ukumva yuko aho hantu aho hantu baruheje cyangwa rwihenze rushobora nyine kwikosora mhm. kandi intambwe ni nziza yego nk'uko mwabubizi rero ikiganiro ni karadiridimba mwebwe muri mu mahanga ah, bari ngaha mu gihugu kino kiganiro ntimwakura ariko hakura bagiye badukurikirana bari mu mahanga kuri wezi zitata akaburungu isanganiro akaburungu orwe mwumvise umutumire turi kumwe ni metwe nzosaba ehasite akaba arongoye inama nkuru y'urwaruka conseil national de la jeunesse cyangwa de jeune mu burundi murashobora gutwakura rero muciye ku nimero musanzwe mumenyereye mutanguza akamenyetso ko guteranya eh, hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa mukadukuba mutwakura muciye kuri mirongo ibiri na kabiri ga eraste ubwo bose barayizi ko iriho abanyagwaruka rurabitura mukabona ko ibibazo bafise mushobora kubimenya neza sinovuga nti bose barayitura mhm. kuko biragora kumenya ariko uwufise ibibazo wese mhm. kubera dufise aderesi mhm. benshi baraza tukaganira mbere benshi baraza guterera guterera ibyumviro kuco cyo tuma ugwaruka gogorora cyo tuma ariko gufata mbere igihugu mu minwe ukabona yuko igihugu ariko azoza kugwaruka atari kazoza mbere kabanye politike nkuko mwama muvyumva kesha bivuga mm -hmm. ego cyane ego iyo kandi muri ko muravuga ugwaruka mu mise heze twarabonye ugwaruka gwagiye mu myerekano niho gwari imbere kandi ni no mu aragira inkurikizi ubu muramaze kumenya tugwaruka go baruma gwafashwe gwafashwe ico gihe rungana gute ruramenya niherezo ryago ko hari abavuga ati nitumenya niherezo eh ico no kwishura ngaho nuko eh ntiturashika yaho tugenda kubaza kuba bafata mbe mhm. mufise abangana iki mumaze gufata mhm. ariko icyo tuzi ni uko iyo hashyitse umuntu atubwira ati jewe umwana wanjye cyangwa umuhungu wanjye mhm. yafashwe kuno kunuku ndamwije neza yuko n'uzo bivuga ejo sindeka gushika abantu yafatiwe yego hariho n'abandi bavuga bati ikumbura ubwo iyo nama nkuru y'urwaruka ntakiri dufashe muri kinogi Eh, muri kino gihe iri kirakora ibintu byinshi cyane mhm. kandi byiza mhm. kuko hariho eh, benshi bumva ngo inama nkuru y'urwaruka mhm. ntibumve mbego urwaruka n'uruwe ni uko bumenya inama nkuru y'urwaruka icyo ari cyo inama nkuru y'urwaruka ni urwego ruri ngaho ruraba urwaruka rwose mm. tudacaguye ntihagire n'abazogwitirira umugambwe ucanke uriya jewe nka jewe ubwanje ushake abe kongere yayiporona mu rwaruka ndagenda mhm. intumiye mhm. ishake ibe kongere ya emeside ina ikongere mhm. ndagenda mu gasi nambara impuzu zabo nkagenda nk'umurorerezi ni ukuvuga iki twebwe tumaze kurangura ibintu byinshi eh, nivyo nari mfise n'imigambi yo gushika ngaha kugira ngo Eh, ndabereke aho tugeze mhm. nk'ubu kuri radiyo kuri televiziyo Burundi mhm. twashize ikiganiro cy'urwaruka mhm. gituma yuko urwaruka rwose utarabye ngo ari umugambwe kanaka utarabye ngo ari mu kanaka ufise icashikirije tukumva eh, ubushomeri nivyo icambere noshikiriza nuko hariho amasemineri menshi mhm. amaze iminsi aba mhm. yo kwigisha urwaruka mhm. mbe tugeze mu bushomeri two kwifata gute kuko ariho ahenshi biramaze kugaragara ko namwe mwabivuze ati urwaruka rurashobora gukoreshwa kubera ubwo bukene ivana cyangwa kubera ugashomeye ni byiza nicyo gituma ubu turi ko turi ko eh, turegera urwaruka Eh, dukoranye eh, n'ubushyikiranganji bw'ugwaruka inkino n'imico kama mhm. hamwe mbere n'abafashe ubushyikiranganji hamwe mbere n'abafashe ugwaruka ayo mhm. mashyirahamwe ubona eh, mpuzamakungu akorera mu Burundi cyangwa n'abo mu Burundi mhm. kugira ngo tubanze twigishe ugwaruka mbe muri ubushomeri umuntu wewe kugenza gute nk'ugwaruka wewe kugenza gute nk'uhejeje ishuri ko mpejeje ishuri mhm. nkeneye akazi ka leta buno nyene mhm. cyangwa ko ndakabuze mhm. noba ndiyungunganya twebwe rero icyo nshira imbere ni ukuyungunganya ego mu gihe naho ibihugu nuko nabivuze mu ntangamarara y'ikiganiro bimara kuboneka ko urwaruka rimwe rimwe rushobora gukoreshwa n'abanyepolitike muri ko mukora iki ni ibyo nicyo gituma nababwiye yuko turi turegera ugwaruka mhm. bimwe bikwiye mhm. kugira tubereke tubasigurire ubwa mbere mhm. mbe akahise k'igihugu kameze gute kazoza k'igihugu koba mbe ugwaruka niko rukwiye guhagarara hagati by'ukuri kuri ako kazoza k'igihugu ni nyamukuru ko inyisho ni mhm. ego ego ikiganiro ni karadiridimba ni kuri hadisanganiro mwebwe muri mu makungu muraduhamagara metre nzosaba Eh, Eraste mu buhinga bw'ivyuma kumbure reka batumirira amate mu kurindira ko mutwakura dusubire tugaruke muri studio mu kanya gatoya Some women have a guy. mbega ni interero canke umwizero ugwaruka gwoshobora kugira kuri kazoza kejo mbega eh, haste hajya muri ko muravuga hari imigambwe ugwaruka gwinshi ruhurikiye mu migambwe itandukanye mukora gute kugira ngo mushobore kubegeranya ko rimwe rimwe bashobora no gushamirana eh, ikintu dukora nababwiye eh, n'ibyo bikorwa turangura fite kubahuza mhm. n'ibyo bikorwa turangura eh, muvuze ibikorwa bibahuza mbega zoba ari inkino ibyo bari ubwa mbere hariho inkino mhm. ubwa mbere hariho eh, iyo bashamiranye eh, nk'abatwara urwaruka twebwe turagenda tukabega icyo dukora mhm. ni guhuza ugwaruka mm. bakava mhm. tukumviriza ibyo bapfuye mhm. hama tugasuka mu mabisi mm. eh, kandi keshi iciza mu burundi mm. nko muri ibi turimo nta hantu ubuje ndumva avuga bati umugambwe kanaka mhm. turavye muri ibi bihe turimo mhm. nko muri umwaka nk'akarorero mhm. sinumva bavuga bati ugwaruka rwo mwishiramwe kanaka kwateye ugwaruka rw'umugambwe kanaka bari bagira inama kanaka ico nico cerekana nico cizero cerekana yuko ugwaruka rumaze gutahura iyo ruva niyo ruja ego biramaze kugaragara ko kuva kera ibihe Burundi bwagiye buracamwo ugwaruka ruguma rukoreshwa rugaruka ruguma rukoreshwa rugaruka rukoreshwa mbega ni igiki gituma ahanini bitohera urwa ruhango rugume kumbure rwonyine ariko ku murongo reka kumbure bariko baranyereka ko turi kumwe n’umunwanyi hari ya turi ngaha gakama yatari muri australia ngira nimwe mwari mumaze iminsi tumaze hafi igihe cy'amezi turiko turakweza amezi ane turiko turasamirana kandi ngira ntimwari bwayimenye kaze mu kiganiro karadiridimba murakoze bari narabimenye gusa nagenda nagaragaza ko bakora sinabatoragira ngo byaterwa n'ikirere kitari kimeze neza yego uno munsi ngira birashobotse birakunze turi mu kiganiro aho turi ko tuganira ku bijyanye n'urwaruka uko rwifashe kazoza ni impanuro mugomba kuduterera icyiyumviro cyangwa n'ikibazo mugomba kubaza umutumire wacu jewe novuga ko ari nk'icyiyumviro ngomba guterera n'impanuro nagomba gutanga mhm. yego bwa mbere kuri icyo kibazo kijyanye n'urwarukana ariko ndumva umutumire wanyu byari karashyikiriza mhm. eh, ni ukuvuga ubwa mbere na mbere hoho urwaruka rurarabwa n'iby'igihugu kuko ni bo burundi bwejo nk'uko mwamye mubivuga mm. eh, bafise uruhara runini cyane mu by'igihugu urumva rero igihugu nibaza yuko kidashobora gushaya urwaruka rurorera mm. kuko nibo bantu baba bagifise amaraso ashushe ntibafise ubwenge muri rusange bwo gutahura ibintu na ningoga mm. urumva rero ntabwo muri rusange urwaruka rwoheza ngo rwemere ko igihugu gishaya rurorera mhm. kandi mu gihe iyo igihugu gishaye n'ubundi usanga ari rwo ruhababarira mm. urumva rero nicyo gituma navuga ntihubwo nyabona abo bantu bakuru baba bari mu nzego zo hejuru n'abandi bantu bakuru baruboneye izuba mm. eh, baba bakwiye muri rusange kugerageza kwiyubaha mm. eh, mu gushyira mu ngiro neza ibijyanye n'amategeko muri rusange agenga igihugu mm-hmm. ku buryo bitaza gutuma urwaruka rushangashigwa eh, rugaca rukora ibyo muri rusange rutategerezwa gukora mm. kuko nk'uko mwagiye murabibona mm-hmm. Eh, urabye bwabaye bwo bwa mbere mu burundi ndabye nko mu kahise kubera jya narabaye mu gihugu mhm. mu biringo bigoye by'intambara hariho imigwi y'urwaruka bita abasanze sheke n'abasande fete mm. abo bantu rero wasanga eh, ari abantu eh, baba barangwa n'ubugizi bwa nabi aho wasanga abantu na bamwe bashobora kwidegenza byo nuvuga nk'aho twari duherereye ntitwashobora kujya nko gusuma mu masoko mm. kubera ko iyo migwi y'urwaruka muri rusange icyo gihe yarakoreshwa ariko ugasanga iriko irakoreshwa ku nyungu z'umugwi w'abantu mhm. kugira ngo abantu dufate bigumire nko ku butegetsi cyangwa babandanye gukora ibindi bibi mm. ariko hariho abategetsi bashobora guhagarara bakavuga bati twebwe ibintu ntitubyemera mhm. bakavuga bati urwaruka ibintu uriko urakora ntibishoboka jewe ndibuka nk'igihe petero buyoya yatwara yarahagaritse mu ntara ya muyinga arahagarika mu ntara ya kirundo rwaruka benurwo akoresheje abatware biwe arababwira ati ubwo rwaruka nimurubuze kubandanya rugira ibyo bintu mhm. iyo abategetsi bariko barakora ibintu atari byo mu kurenga amategeko ntanofatira mhm. ku byari bigize iminsi bibaye by'imyiyerekano kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza giciye ku n'amategeko ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha mhm. urumva yuko igiza gukurikira nuko nyine ubwo rwaruka nabwo uca usanga ruca rushangashyirwa rero rukerekana neza yuko rutoja hajya ngo rurire amaboko igihe ibintu bitariko biragenda neza mu gihugu mbega ahubwo abo bategetsi nibaze baraba keza kugira ngo urwaruka narwo rubibonereko kuko niba urwaruka rwaramaze kubona kuko urwaruka rwego rwaratahuye rurabona ruti amasezerano yarusha n'ibwirizwa shingiro byayatunganishije aho ugwaruka rwo mu kamenge urwaruka rwo ku musaga cyane ku buyenzi mu buyenzi bahura bagatembera bitari bikimeze nka kumwe kubwa mbere aho wahora usanga bene urwo rwaruka rudahura ahubwo wasanga ruguhigana ariko ayo masezerano yari yarabashyize hamwe mhm. aratuma bahura bagasangira aratuma kwinubana kugabanuka urumva yuko rero si sibo bari kuguma bareza amaboko igihe babona ababakurira ariko barayahonyanga neza igihe bakurira abantu bakuru bazoza baraje baje guhonyanga amategeko y'igihugu mhm. ni ukuri ndakubwije ukuri kw'ibiba bizobandanya kuba mukamatari mm, ndiko kubaha amategeko ndiko ndakumviriza ndiko ndakumviriza numva umengo uvuga ati hamwe n'indongozi zirashobora gutuma kumbura urwaruka rushobora guhagurukana gorukerekana horo hagati cyane rwose ibyo nibyo shingira ko ni nabo babituma indongozi ntizitunganye neza ntizigira ibyo zisonera nimba bakubwiye nimba bakubwiye rimwe wumve rimwe nyine ntibakubwire rimwe ngo wumve ubusa hmm. nibakubwira ubu nibakubwira kabiri wumve rimwe hmm. urumva ibyo bizotuma n'abana ubwo rwaruka nta keza ruzotora rurakeneye akarorero keza gatangwa n'abo bakuru nyine ibyo rwagiyemo rwari kubijyamo murakenuye ikindi kibi cyari cyaraye mhm. icyo kibi rero n'uno munsi nicyo kigomba gukosorwa kuko n'ubu turumva hari ngo ariko barafatwa bari mu mashuri bariko barapfungwa urumva ko wowe wavuga yuko byaheze ariko urumva n'ubu ntibyaheze kuko n'ubu hariho abari mu mashuri n'ubu babandanya kugaragaza yuko urugamba batanguje rwo guharanira ko amategeko y'igihugu yubahirizwa kugira ngo nabo bahatorera akoyo urumva kumengo umengo urumva hmm. ko bacyonona ngo amafoto bakagira na bijya na bibi urumva bafise inzira nyinshi kubera bafise amaraso ashushe kandi barafise ubwenge kuko barabona bariyumvira cyane bujya gusumbya abantu bakuru hmm. nicyo gituma mvuga ati abakuru nibakosore nibareke kugwa mu makosa nibubahirize bijya kubaha no gusonera amategeko y'igihugu na cyane cyane nk'ayo mategeko abantu baba barumvikanye ko bagashyiraho akabunga akabahuza akagarukana guhashaka amahoro nk'uko ntibijye kuyasonera kamatari ndiko ndakumva ndiko ndakumva icyiyumviro cawe niba atakandi numva umenga uri kugaruka mu bya bindi nyene wari kuravuga ko uti abadutwara canke ah, bo kubahiriza amategeko kugira ngo rwarukanago ruhakura akarorero keza ego murakenuye cyane kamatari ngaho muri Australia mubandanye mukurikirana hadisanganiro mubwire n'abandi ko turiko turasamirana kandi kuva kera tukuva mu kwa gatatu murakoze cyane namwe mugire umunsi mwiza kandi murandamukirize n'uwo mutumire yego mwaramutse cyangwa mwiriwe cyane iyo avuze abategetsi ni byiza kuko ntiyadomye ko mhm. yavuze muri rusange mhm. dufise abategetsi benshi turafise abategetsi batwara amashyirahamwe kanaka turafise abategetsi eh, bari mu batwara igihugu mhm. ba misitanteri mhm. ba chef do quartier eh, rero icyiyumviro ciwe mhm. avuga ati abategetsi ntibarabe bakurikize amategeko ni bimwe twamye tuvuga haba mu buzi haba mu giki tuvuga duti eh, ntihabe ka mwana wa mama ugwaruka ubishoboye ntuvuge uti ni uko mva mu mugambwe kanaka cyangwa indi mu kanaka ngo ko ndi muri eh, eh, nk'ishyirahamwe twavuga nk'akarorero dufate umugambi uri ku butegetsi cye dufate umugambi uri ku butegetsi wanagomba mm. ntubwo ngo ni umugambwe uri ku butegetsi ngo ucando nk'akazi mm-hmm. kuko tubiravye nk'ubu igihe tugezemwo natwe rusasuma ntitwosanga abafise akazi bose bari mu mugambwe uri ku butegetsi mm. cyangwa twafata ko afite akazi bose atabari mu mashyirahamwe nkagenda afite akazi nawe ndi kumvugira umugabo nta mugambwe wakampaye ni kubera ubushobozi ni kubera ubushobozi muti rero iki cyiyumviro cya kamatari nicyo cy'uko indongo zizotegereza kuba zitanga akarorokera eee eh, ni byiza yuko bagushize hajya anya kugira ngo ugire icyo ukoze gikora ukorera urwaruka hanini ngo burundi bw'ejo gikora ugikorera abarundi bose kandi udacaguye aravuga kandi kamatari mu cyumviro yaterereye ati hagiye yatanze akarorero kuri uyu yateye nk'iyo bigaragaye nk'urwaruka ko rugiye mu mu mishyamirano cyangwa ruriko rwifata uko ariko atabategetsi barashobora kwa kwamama bagafatana ingingo nizo vyama vyabaye mm. tubiravyiko birambwe gihugu cy'u Burundi ibyo byama byabaye eh, eh, muri ko muraraba ibyahitiye mukaraba ukuntu ugwaruka ruriko ruragaruka mu gihugu mhm. naho ntaje nzanye ibiharuro ndazi ko ruragaruka rwishyura mhm. ko ruragaruka n'akaroro ko gushika iyi saha mu gihugu cy'u Burundi hariho ingingo yo kukubahiriza mhm. sinovuze ngo yanditse cyangwa yanditse hariya anya yo kubahiriza urwaruka haba bahunze haba eh, abahunguka nta muntu aravuga ngo ndahungutse uneko ko mpungutse baciye bamfata mhm. kuko turazi neza yuko mugabo haraboneka nk'akarorero ntaguciriyemwo haraboneka nk'aho usanga urwaruka rwarahunze rukagaruka usanga bararufasha sinzi akarorero mumuye akarorero nkarabira ko mhm. eh, niho nogisha mvutse murajya amakaritiye amwe usanga rimwe rimwe nko za musaga mu za n'ahandi cyangwa hariya ku mutako mumbabarire je nizi z'amategeko mhm. nkunda umuntu ambwira ati urwaruka naka rwarahungutse mhm. ruvuye mu gihugu ca iciyumviro uko igihano igihano bahabwa kirakwiye ah, icyiyumviro icyo mukivuga ko ahanini n'ibihano ugereranije n'ibihano bahabwa ibihano ni uko eh, ntinjiriye ubutungane mhm. ni uko nibaza yuko eh, ibihano bafata biba biri mu gitabo kigenga amategeko ariko henshi hari aho bafatwa bakarekurwa ahandi ugasanga barafunzwe ntibisa ku bisanzwe hariho ikintu kimwe mhm. abarundi bakwiye kumenya mpereye kugwaruka ari nacyo gituma imbere ko ndagishikiriza mbanza gushimira leta ku bijyanye no kwigisha ugwaruka rwose rwaba ruri mu mashuri ugukunda no gukundisha igihugu kuko umbwiye ngo ugwaruka kanaka umunyeshuri kanaka twe turaba bose yafashe ifoto y'iwanje ntuvuge mukuru igihugu ntuvuge iyo eh, uharaniye ukwikukira ko Burundi dufate iwanje none imanika mu nzu ntumbwire ngo naka yaje ifoto yayitabuye hanyuma gucumwe ngo ndanezerewe ni byiza ko ugaruka rumenya ruti mbega iki kiri ngaha nocubahiriza gute cyagiyeho kubera iki niyo patriotisme mhm. yego Ego ikiganiro ni karadiridimba mukamwumvise kuno munsi turiko turaba uruhara rw'umugwaruka uko gwaruka gwifashe muri kino gihe kumbure na kazoza kugwaruka uko niba hashobora kwiyumvira canke kubona ko abadere n'abafu ikiganiro ni karadiridima kuko mwabyumvise uno munsi tukaba duteramanye n'umutumire haste asanzwe arongoye inama nkuru y'ugwaruka mu Burundi aho turiko turavuga uko ugwaruka rwifashe muri rusange murumva uko ariko aratubwira mushobora kuduterera ivyiyumviro mwebwe muri mu makungu ikiganiro ko ari karadiridimba cabahariye kugira ngo mushobore kubaka guterera umuganda mutwakura kuri izo nimero mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mutanguje akamenyetso ko guteranya canke police mugatanguza amajana 250 na gatanu canke ubusa ubusa amajana 250 nindwi hanyuma mukaca mushirako 22 24 66 ubusa kabiri canke 22 25 43 75 cha tubakira muri studio mukaduterera iciyumviro canke mukabaza umutumira ariko mukurindira amatelefone yanyu uko mutwakura tugaruki muri studio Eraste ubu urwaruka mm, rwamara rwarakoreshejwe ubu hariko haravuga ibiganiro uko byo kugira ngo barabe ku muti washobora gutorwa igihugu kigasubira mu mahoro mbega mwebwe mwaratumiwe yego cyane mhm. mm. twaratumiye kandi twaratereye n'umuganda mhm. kandi byagenze neza Mhm. ahanini mwagiye mushikiriza ko uko nabivuze nti ahenshi baravuga ati ubu ni Burundi bw'ejo abandi baravuze ibyo ibyo batereye mbega mwashize imbere kugwaruka goterera iki canke ijambo ry'ugwaruka ryabahiri ijambo ry'ugwaruka eh, ni ijambo sinzi abakurikiranye bafise muri y'amatelefone yabo za WhatsApp zande mhm. ni ijambo ryaciye risirikira kuri WhatsApp mhm. kubera iki n'umuhuza yarashimye intumbero yo kwaruka mhm. n'iyi intumbero yo kwaruka n'iyihe ni yuko urwaruka mhm. rurakoreshwa mhm. icyo ni icya mbere icya kabiri urwaruka muri ibyo bikorwa bibi nibo bigaruka ko nibo rupfa jewe nashaka naratanze n'akarorero ku bantu usanga bicwa nderekana mwarabonye hari abishwe ntihanini muri ibi biheruka abagiye barahura n'ibyaduka bishwe ahanini baravuga ati nugwaruka rwishwe mhm. nugwaruka rwaturiwe mhm. ibyo rero tumaze kubibona turabona neza yuko ibyabaye byose mhm. bigaruka kugwaruka aho no kuyumvira ati ndandazi itomati ejo nzendonke amajana abiri nzogura iki n'iki n'iki akavuga ati arwakora ruti nce mfite diporome ya kaminuza mhm. nce mfise imanite generale mhm. sinshobora gusa kudandaza itomati ni ukuvuga ati mwarereke umuhuza ko urwaruka rukoreshwa twaretse neza umuhuza ko rukoreshwa mhm. kandi turamwereka neza yuko ugwaruka mu byo baganira byose boshira imbere ineza yo kwaruka mwarabonye ko nubwo bavuga bati mwari mu migwi nibyo mwari mu migwi mwe mwari muri mu mugwi w'ugwaruka abandi bari mu bari baserukiye imigambwe niho bari ko mutuzi mu migambwe haba yo igwaruka eh, nk'uko bisanzwe ntibyari n'ibiganiro mhm. ko sinovuga ko ari ibiganiro biraba mhm. eh, kandi no ku ni abantu benshi bakunda kwihenda Eh, kuri ku majambo yo mu gifaransa mhm. ku bisanzwe yari dialogue mhm. no ku badge handitse dialogue intere Burundi mhm. ntihari negotiation intere Burundi mm, ngira mugabo nivyo bizoca bikurikiye eh, aho twagiye rero hari nka consultation twaragiye aratwumviriza kumugwi kumugwi hama umugwi wose urashikiriza ico wiyumvira mm, mbega mukiri ngaho by'abakenyezi cyangwa ibitsigiri by'abagore mhm. cyangwa by'urwaruka mhm. ibwizwa shingiro ryonyine ingingo y'umukuru w'igihugu yonyine irashoboye gutuma urwaruka ruronka ibitigiri rushatse mhm. kubera iki ibyabaye muri congo aho usanga n'utwara minisiteri y'urwaruka ubushyirangange bw'urwaruka ugasanga ni urwaruka nyine aho berekana bati mbere urwaruka niruduhe umuntu aja kuba aja kugira aja muri uru rwego uru n'uru aja muri amabanga aya n'aya n'aya je mvuga nti simpaka yarusha kuja kuvuga duti duha ibitigiri ibi n'ibi mm. ahubwo nitwoteranya mhm. eh, ibiganiro byabaye yarusha bya mbere mhm. n'ibiriko biraba ubu mm. biratandukanye cyane yego ubu nsubiye inyuma gato mu kintu kijyanye icoba cyatumye ibiganiro byiyumvirwa harimo iki gihe uburundi bwari bumaze burimo burimo umutekano muke n'ubu tukayibona nk'aho usanga nk'abajeje umutekano bagiye gusa kugasanga hanini harimo urwaruka rwinshi umuntu arashobora kuvuga ati mbega ubwahingwe kazoboneka ari uko ibiganiro hariya iyo bibera bizoba biheze canke ubu hari icogogwa kugira ngo urwaruka rushobore kuronka amahoro aho rubaruri eh, ubu ubunya nivyo nariko ndavuga mhm. Nitwofata yuko umuti ibibazo byo mu burundi mhm. ari yarusha mhm. abarundi bose ubwo ruhwa rwose ngaha ndashobora kuvuga ni e eh, ikibazo babaje cyari iki n'iki mhm. two kwishyura iki ibitigiri ndabona tugenzeho abavuga bati ugwaruka muri leta rwose rw'uku n'uku n'uku hemwe mvuga ikiye mugandi hariya ntibizokunda mugabo ngira ngo imbere yo kugenda ngira ngo hari ibintu muri ko murateganya ibyo ari byose ntibizoherera ngaho muriko murakurikirana canke mukegeranya nk'amashirahamwe y'ugwaruka kugira ngo mwumve ivyiyumviro mugenda muteke kuko renshi baravuga bati bagenda kwiserukira ugwaruka niko bidogera oya twebwe nk'ubunya hariho benshi bagenda bavuye mu mashirahamwe mhm. nk'umugwaruka nk'uko babibajije ikibazo nibyo ntitwacishuye neza mhm. hariya twahuriyeyo n'abari mu migambi mhm. abafrodebu niyo bari bari eh, hariyo abo ntawe nabonye yavuye mugambwe uri ku butegetsi wo mu gwaruka hariyo mu bw'amashyirahamwe atandukanye hariho eh, abavuye hanze mu gwaruka n'abandi n'abandi ku buryo bw'uko twara ntitwashobora kuvuga ngo tugiye hamwe kugira ngo kuko yari yari imibonano konsiritasiyo hmm. nta nama twagize ngo tuje hamwe tuvuge dufunditse ikidusavye iki ni ukuvuga abariyo ndabumva neza ugwaruka gwari ugwari gwaserukiye imigambi namwe bwe mwari mwagiye muserukira inama y'ugwaruka ntimwigeze mubonana twarabonanye ngaho nyene mbwa nta nama twagize mhm. ivuga iti eh, mbega tuze gufundika iki tumubwira iki mhm. oya ariko iciza mhm. ni icuko twahurije ku cyumviro kimwe eh, icyo ni cyo kintu nyamukuru bisigura yuko ugwaruka nivyo gwarakoreshejwe mhm. ariko rurabona neza yuko mhm. hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mugaca mukurikiza izo nimero muri studio turi kumwe n'umutumire asanzwe atwara inama nkuru y'ugwaruka mu Burundi ehaste ubu mwariko muravuga muti mwaragiye arusha mugabo ntimwagize inama mbega umuntu yogira umwizero gute ko ibyo mwashikiriza bishobora gufatirwako umwizero ni uko eh, urabye ibiriko birangurwa ngaha mu burundi mhm. kenshi ntanga karorero ka mbere mhm. hari akarorero k'ibikorwa byaranguwe na ambasade ya kenya byari mhm. biraba ahanini urwaruka mhm. naho harimwo eh, abarengeje imyaka y'urwaruka bari babitumiwemwo icyizero n'icyuko kubona urwo rwaruka ariko rwafashe ijambo rya mbere icyo ni imbere y'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu iwo ni umwizero wa mbere yuko ugwaruka bariko bararuha ijambo mm. icya kabiri ni icy'uko mu bikorwa tubandanya turangura kwemera yuko ku maradiyo dushobora kugenda kugashyikiriza ibiganiro nk'ibi mm-hmm. n'iki ni icyizero cyiza mm-hmm. yego cyane yego mm, turi ko turasozera kino kiganiro ahenshi ubwo rwaruka rwarahuye n'ibibazo kandi n'ubundi araho ruhura n'ibibazo mbega nk'iyo mwumvise habaye ibibazo muhanuriki iki ndiko ndavuga nk'iyo usanga hafashe ukwaruka cyangwa ugasanga abagiye kugira novuga nti amasaka ahenshi ugasanga begeranije ukwaruka mu bahanura iki mbiga bubibandanya uh, n'ibyo bandanya eh, tuhamye ego murakoze ndagira mbaze uwo mutumire umunyarutse mhm. kuko umwanya usigaye ni mutoya ego mbaze uwo mutumire kubera avuze yuko ibiganiro ngo wewe kubwe ngo yipfuza yuko ngo vyo ubera ngaha ngo mu Burundi mm. ariko urumva icyo ciyumviro cyonyine ashikirije mhm. ndumva kirasa cyane nico umugambwe uri ku butegetsi n'icabegereye uwo mugambwe mm. none mbega honyene kuba yavuze ko ahagarariye ihuriro ry'urwaruka ku rwego mhm. arumva yuko urwaruka rwose rwoheza rukamwizera mm. Eh, icyo nicyo nagomba kumubaza mhm. hanyuma ikindi ku eh, biganiro nagomba kongera ko ibyo ndibuka kwiganiro na mbere mu burundi byari byatanguye mm. ariko gakamatari hariya hagati mu gihugu uh-huh. ntabwo byoshoboka ko abarundi bose bahurira mu biganiro nubwo byotsa ngaho i burundi murakoze cyane kugira abaserukira abandi mm. murakenuye gakamatari eh, mbona akanya kariko karadusiga murakenuye cyane sinzi ko botudugirira Dieudonné ngaho muri Suwede turakuramukije Ego ndabumva. Ego mubaze ikibazo canyu canke intererano ku munota murabona ko hasigaye mu umunota umwe kugira ngo tuje to niba ari ikibazo mutumire akwishure. Ego nyarutsa Dieudonné. ndagira mbaze ikibazo cy'aba bana bamaze iminsi bafungwa abanyeshuri mhm. eh, sinzi ko yoca nyishura umwana mbega abita minere ni kugera ku myaka ingahe ko numva yize by'amategeko ni kugera ku myaka ingahe nzinzi ko yo kwishurira ko rimwe na rimwe birakundaga hasi eh 14 wumvise imyaka ngo ni 14 mu minere yego niko avutse ego kubera kurabona bararekura bamwanya kure urumva biri mu ngingo y'amajyana atatu na mirongo itatu n'indwi ku bwanyu mubona muti kubera baba batarakwiza ino myaka ivugwa muri iryo tegeko mwavuze oya ku bwacu urumva ibintu byose ubishyira hamwe mhm. ubisanzwe bo barekura kubera yuko imyaka yo gufungwa ntayo bafise kandi ikosa bakoze ego twamufatira ku myaka ingahe mhm. nomubwira yuko nawe noba nihenze kuri iryo cumi na kane mhm. imyaka ya cumi na kane nomurya mhm. gusa gusoma igitabo c'amategeko igihugu uti rero kugira ngo umuntu ahanwe abahera ku myaka cumi kure kuduka kugira umuntu ahanwe eh, ndamurungitse mu gitabo cy’amategeko yaba ariko baratwumviriza batagifise mbega ni imyaka ingahe ni cumi n'ine muganira cumi n'itanu yego yego mu kurangiza ko muri murabona ko n'akanya kagiye murabona ko umwizero n'uyuhe mwizero mushobora gutanga kugwaruka mugiranije n'ibihe uburundi bwagiye buraca umwizero ni uko eh, urabye mhm. aho tugeze mhm. nta n'umwe kubwira yuko tugeze ahantu heza mm. kuko ubunya naho kubandanya rukoreshwa nibaza yuko biragora kumva kuja kuba kiri akiri umutima iwabo mhm. ariko ndabyo ivyumviro vyabo mhm. nuko batahura guhendwa mhm. nuko batahura kubaka nuko batahura eh, kazoza k'igihugu ndababona abo tumaze kuvugana baratahura kazoza k'igihugu ko ari urwaruka ego akaba ari ngaho turangirije ikiganiro karadiridimba cy'uno munsi cyo ku munsi w'Imana aho twari ko turaba uko urwaruka mbega rwifashe gute rwarugeze hehe akazoza kago nakaho mwari ko murumva ko muri kino kiganiro twari dufise umutumire mbere tukaba tuboneyeho n'akaryo kumushimira zosaba Eraste arongoye inama nkuru y'urwaruka reka dufate kano kanya tubashimire cyane murakoze cyane kubona mwantumiye muri iganiro mhm.